D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Dausend Schüler solle sech zum Islam konvertéieren oder op hir Studie verzichten. Mëtt September geet bei eis d'Schoul nees un, d'Spillschoul, d'Primärschoul, d'Lycéeën an am Oktober dann eis Universitéit. Virun allem den Iwwergang vum Lycée op d'Uni ass e grousse Schrëtt am Liewe vun all Schüler. Dat ass esou sécher iwwerall op der Welt. An och am Iran. D'Freed ass grouss an d'Erwaardunge sinn héich. Leider fille sech am Iran eng ronn dausend Bahá'í Studenten ugeschass. Si kënne sech entweder zum Islam bekennen oder mussen hir Studien opginn. Obschonn d'Regierungen, d'Regierung de Bahá'í versprach hat, d'Diere vun den Universitéite fir si nees opzemaachen, an dat no engem Verbuet vu méi wéi 20 Joer, Sinn déi héijer Studien de Bahá'í en fait verbueden? Viru sechs Méint waren déi jonk Bahá'í voller Hoffnung a Freed, wéi déi iranesch Autoritéiten eng historesch Decisioun geholl haten, Vun elo un géifen et keng Referenz méi zu wéi enger Relioun ee gehéiert, wann ee sech fir den Opnamexamen an d'Uni aschreift. Eng immens Hoffnung also fir d'Bahá'í, nodeem praktesch eng ganz Generatioun net konnt héijer Studie maachen. Dësen Dram ass awer zerfall. D'lescht Woch, eng ronn dausend Bahá'í, déi hiren Opnamexame gepackt haten, hu mat Schrecken entdeckt, datt si als Musulmaner agedroe waren, obschonn d'Bahá'í Versprieche gemaach kruten, bestätigen déi iranesch Autoritéiten, datt den Zougang zu der Universitéit gläichgestallt ass mam Zoutrëtt zum Islam. D'Bahá'í Studenten am Iran sinn also gezwongen, d'Universitéit opzeginn. well et soss esou wier, datt si hire Glawe géifen ofleenen, an datt dat da vun den Autoritéite wéi e Beweis dofir wier. Et ass dat eng diskriminatoresch Moossnam, déi hiren Numm net seet. Et ass also méi wéi e Joer, datt d'Regierung de Bahá'í Accès zu den héijer Studie versprécht, erkläert d'Vertriederin vun der internationaler Bahá'í Communautéit bei der UNO, d'Bani Dugal. A Wierklechkeet wëll d'Regierung se zwéngen, hire Glawen ze verneinen. Dës Moossnam geet géint all d'Versécherungen, déi Iran der internationaler Communautéit ginn huet, an hirem Wonsch, déi reliéis Fräiheeten ze respektéieren, a virun allem verstéisst si géint déi international Konventioun am Bezuch op d'Mënscherechter, déi den Iran ënnerschriwwen huet. D'Bahá'í Gemeinschaft am Iran huet ëm déi 350.000 Memberen an ass déi gréisste reliéis Minoritéit am Land. Zënter 1979, Gebuertsdatum vun der Islamescher Revolutioun, goufe méi wéi 200 Bahá'í ëmbruecht an Honnerte goufen an de Prisong gestach. Dausende vun hinne kruten den Zougang zu de Studie gespaart, Zougang zu der Aarbecht an der Pensioun. Hir Kierfechter an all de grousse Stied am Land goufen zerstéiert. Si si keng Bierger einfach wéinst hirem reliéise Glawen. Ofschléissend dëse klengen Text, deen engem hëlleft beim Gebiet an der Meditatioun. Maach d'Dier zou, just fir e Moment, a sich bei dir de Fridden. Späert d'Dier zou virun der Welt an allem hire Kaméidi, a loosst eran d'Stëll. Maach deng Oueren zou, just fir e Moment, bis de nëmmen héiers déi roueg kleng Stëmm, déi pëspert, Alles ass an der Rei, well du bass do. Iech Radio Ara nolauschterer e wonnerschéine Weekend a bis d'nächst Woch, Äre Jean-Marie.